Lill-Pelle spring kring tills det lider upp på kvällen. Pappa och mamma går till sängs, kom och följ mig på gällen. Nej, för hundrande hakar, dit vill inte ge gå. Där är loppor och där är löss och många tusende sakran.